mwaramutse mwebwe mwese muri ko murakurikira radiyo isanganiro ndabaha n'ikaze mu makuru mu kirundi yo kuri uwimana igenekerezo rya mirongo n'umunani munyonyo umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe agizwe n'izi integuro y'itegeko rishinga ingingo ngenderwa ko zerekeye itunganywa ry'ingene impapuro ingaragaza bumenyi zitangwa nuko zemezwa mu Burundi yaremejwe n'inama nshikiranganji yakoranye muri inondwi muravyumva muri ano makuru ubumenyi mu mashuri bwarasubiye inyuma mu burundi bivuye ku bihe igihugu cyaciyemwo umushyirangajwi w'indero avuga ko mu bigiye gukorwa harimo guhugura abigisha no kubanza kubakoresha ibibazo abafise ubumenyi buke babanze guhabwa inyigisho tubafitiye na bucana yandi ngaburo ku kiribwa cikire canke ubuhonge idonido ni mukanya Albert Nduwayo ari mu buhinga bw'ivyuma Arthur Kavabushi nije ngiranda yabashikirize sangwa ikaze kandi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ano makuru tuyahere mu gisata c'indero. Inama shikiranganje yakoranye muri nondwi yaremeje integuro y'itegeko rishinga ingingo ngenderwako zerekeye itunganywa ry'ingene impapuro ngaragaza bumenyi zitangwa n'ingene zemezwa mu Burundi. Prosper Ntawugwamiye umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ko iyo ije mu ntumbero yo kujya ku rugero rumwe n'ingene inyigisho zitunganywa mu bihugu byo muri Afurika y'ubuseruko tumukurikire ingingo ngenderwako zerekeye itunganywa ry'ingene impapuro ngaragaza bumenyi zitangwa n'ingene zemezwa zirahambaye kuko nizo zerekana ingene urugero rw'inyigisho rugenda rurasumbasumbana ibisabwa kugira ngo umuntu yemeregwe gukurikirana inyigisho be n'impapuro bumenyi zitangwa iyo izo nyigisho zirangiye zerekana kandi inyigisho zitandukanye zitegekanywa gutangwa bigatuma umuntu yitorera icyo yiga bivanye n'icyo ashaka kuzoba yitegurije kandi mu ntumbero yo kujya ku rugero rumwe n’ingana inyigisho zitunganywa mu ishyirahamwe ryo mu bihugu zerekeye itunganywa ry'ingene impapuro ngaragaza bumenyi zitangwa n'ingene zemezwa muri bishasha integuro y'itegeko izanye harimo kwerekana ingene inyigisho shingiro izikurikira inyigisho shingiro inyigisho za kaminuza n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga zigenda zirasumbasumbana n'ico zipfana inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje icisaba gutunganya neza ikigabane cerekeye ingene ubusumbasumbane buharugwa mu gusubiramwo kwandika ingingo ya cumi n'iya cumi na rimwe urugero rw'inyigisho rwose rukajana n'agace kago kugira ngo bisomeke neza ubugira kabiri kongeramwo ingingo ijanye no kwemeza ubumenyi bw'umuntu yironkeye mu vyo asanzwe akora n'aho amashuri yoba yarize mu gisata cy'indero nyene ubumenyi mu mashuri bwarasubiye inyuma mu Burundi bivuye ku bihe bitorosha igihugu caciyemwo bituma amashuri adakora neza byashyikirijwe kuri ubu wa kane n'umushyirangantzi w'indero n'ubushakashatsi mu nama yagirishije abarongo indero mu ntara no mu makomine abaserukira ababyeyi n'abaserukira amasendika ku mugwa mukuru wa politiki gitega nicyo cy'ubwirizwa gukorera ko ni nayo ntumbero yatumye dutegura uruganda ubumenyi buvuga ko bwasubiye inyuma cyatumye rero busubira inyuma ahanini harimo cyo novuga ibihe twaciyemo aho wasanga amashuri atariko arakora neza ariko ugasanga abo nyine bize muri ibyo bihe bitari byoroshye ubu ari nabo bariko barigisha murazi rero yuko atawutanga icyo adafise ibyo rero bituma akanovera k'inyigisho gatera kagabanuka muti mbega none muriko murakora iki intwaro ziriko zirakora iki mu byo twatekanije uno mwaka eh, tumaze kubona yuko ubumenyi buhari ubu budafise akanovera gakwiye twaciye dutegura guhugura abigisha tukaba muri uno mwaka kugeza mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka uza tuzoba twahaye inyigisho abigisha bashika ibihumbi mirongo itatu kugira ngo ahantu hari agahaze dushobore kukagorora hanyuma nabo bashobore gutanga inyigisho ziri ku rwego rwo hejuru umwimbu usubire ube mwiza muri iyo ntumbero nyene hazobanza gutegekanywa kubakoresha ibibazo kugira ngo abigisha bizogaragara yuko aribo bafise ubumenyi buke gusumbya abandi abaribo bazoronka izo nyigisho muri icyo gisata cy'indero nyine mu ya kibitoke abana barenga ibihumbi cumi na bine nibo bahebye ishuri mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu buyobozi bw'indero bwo muri iyo ntara umuyobozi w'indero mu ntara ya kibitoke nyandwi joseph amenyesha ko bahevye kubera ubukene hamwe n'abatwara batifuza naho ariko umuyobozi avuga ko hari abayobozi batanga ibitigiri by'amashuri birenga kugira banyuruze amafaranga leta itangira umunyeshure mu biharuro bimaze gushika mu bushikiranganje bagaca babafuta babita Eh, abahevye kwiga akavuga ko agiye kurungika abakozi bakorera mu buyobozi mu makomine kugira hakogwe itohoza rikwiye abazofatwa bahanwe Nyandwi Joseph jeje igisata c'indero mu ntara c'ibitoke amenyesha ko abo bana benshi bahebye kubera ubukene abigeme nabo batwaje inda batifuza bashika mirongo itandatu na batatu abakobwa nabo bahebye kubera ubukene bashika ibihumbi bibiri n'amajana umunani mirongo irindwi na batandatu mu mashuri shingiro hamwe no mu yakurikira amashuri shingiro mu majana abiri na mirongo icenda na batandatu uwo muyobozi w'indero mu ntara c'ibitoke amenyesha ko ivyoherero vyoba bidashika kubera abayobozi bamwe bamwe barongoye amashuri amashuri batanga ibiharo birenze by'abana bakiri umwaka ugitangura kugira baze baronke amafaranga menshi atangwa na leta aho rero ngo ibiharuro bimaze gushika mu bushikiranganji baca bafuta ya mazina abanyeshuri yatigeze aboneka ku ishuri bagaca babitirira abahebye amashuri kuri ibyo umuyobozi w'indero mu ntara c'ibitoke inyanza joseph ngo agiye kurungika abakozi bakorera mu biro iwe mu makomine bagira amatohoza akwiye gushika ku mitumba abayobozi bazoba barabeshe ku bahanwe mu kigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara cy'ibitoke ukirongoye Gertrude Nyokindi asaba ko atamuntu muntu n'umwe yofata ikibazo cy’abana minenegwe agasaba uwo wese abishoboye ko yofasha kugira abana baca basubira mu ishuri Bahati Jackson nawe aserukira iburo ry'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB mu ntara y'ibitoke asaba ko n'abajeje intwaro bofasha mu gihimiriza kugira abana ntibabandanye baheba ishuri mu cy'ibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro isanganiro inama isumba ingiro ku isaha zitandatu zirenga iminota mirongo itatu n'itanu ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ibidukikije ugukingira ibidukikije muri rusange ngo bigeze ku ntambwe ishimishije ibishimisha umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije atunga imana akamenyesha ko ivyo byatumye bimwe mu bikoko binini binini nk'imbogo bigaruka mu Burundi tumukurikire amajwi yiwe akaba yatorokanijwe na Moise Misago kuri uno munsi novuga yuko ibijyanye no gukingira ibidukikije bigeze ku rwego rushimishije cyane rwego rw'igihugu ubwo turaraba dufata nko kuri amashyamba akingiwe leta yarafashe ingingo zikomeye cyane zituma abari basanzwe bavogera amashyamba akingiwe bayavamo aha twavuga eh, nk'ingingo zafashwe zo kwerekana imbibe eh, z'ishyamba rikingiwe rya rusizi eh, mu gace ka rukoko aha novuga nk'ingingo zafashwe zo gukingira aya amashyamba yo mu rumonge za Mukungu kambasi aha novuga n'ingingo zindi ziriko zirafatwa kugira ishamba rikingiwe rya rusigabangazi mu ntara ya cankuzo ziriko zirafatwa ni nziza zituma tubahiriza kugira ibidukikije kandi ko ndaraba ndabona abene igihugu n'abari basanzwe eh, bariko eh, baravogera izo ayo mashamba kingiwe turabona yuko bamaze kumva kamo kari n'ingingo leta yafashe bariko baravyubahiriza ikindi dushima nuko murabona uyu mugambi wari wondorambaye kuva utanguye novuga yuko waje kuba inyishu tubandanye ano makuru mu ntara ya cankuzo aho abadandaza bato bato mu makartier yo kumugwa mukuru w'iyo ntara ya cankuzo bidoga ko bagize iminsi bibwa mu ijoro muri quartier ndava haherutse kwibwa ibidandazwa bigizwe n'ibinyobwa ibifungurwa n'ibindi ku mutumba wa muyaga aho haguma hibonekeza ubusuma bwo mu mazu hakibwa amakinga ibitungwa ibifungurwa n'ibindi abo banya abanyagihugu bagasaba igipolisi kugwiza amarondo naho mu gipolisi bagasaba ba nyene ayo makiyosike gushiraho abararirizi n'inkuru tubaza Raymond Mudende ubwo busuma bwo mu makiyosike bwibonekezana cyane cyane mu makaritsiye kumuga mukuru w'intara ya cankuzo no ku mitumba ihegereye aho mu ijoro riniha abomogwa akibwa urukomba amazi ku mitumba naho amazu arabomogwa ibitungwa canke ivyimburwa bikiribwa uno mudandaza wo muri quartier ndava aravuga ingene yibwe n'ibyo yibwe kuko byagenze je nasanze huguruye kandi nasize ko amagufure sanga nasize hugaye sanga haruguruye babonye sinzi ibyo basizemo kugira bugurure isanga haruguruye rero ikioske banje indagara zonyabujumbura bacanye banyene n'amahozagara wizi. baca batwara n'intuze ya amakaziye y'inzoga na dandaza baca baratwara eka ibintu byinshi byose nyine batwaye agasaba igipolisi kugwiza amarondo nuko mu bajeje intwaro boraba bakaza bararondera abantu abapolisi bakaza barazunguruka mu makarite mu makarite kubera amasaha bibiramwo niburi buri twobibaza yuko aho ari nka masaha cenda y'ijoro saa munani reka no ku mutumba wa muyaga ubusuma nk'ubwo buribonekeza nk'uko bwaramaze alexandrine umukuru w'umutumba wa muyaga abisigura ubusuma burahari cyane cyane ubwo mu mazu bariba ibitungwa bito bito bakiba ibintu byo mu nzu nk'ibiharage cyane ugasanga nk'amamashini ajya barira hari abantu usanga bifitiye umwuga wabo ugasanga barayahitanye cyane cyane barakarira n'amakinga uwo mukuru w'umutumba ahamagarira rero abanyagihugu kwama bateramiye umutekano no gutabarana yegomeye icyo bahanura kandi bashikiriza nuko bo bokwama harimo mudende tugukengurukire tuve mu ntara ya canguzo dusimbire mu ntara ya bubanza aho amabi abakenyezi rimwe na rimwe ngo ava ku bakenyezi ubwabo usanga bafise inyifato itabereye mu rugo ibyo bivugwa n'abagabo bo mu ntara ya bubanza banasaba ko nabo boza baragirirwa iminsi mikuru nk'uko ikoregwa abakenyezi mu kigo kijejwe ingo n'imiryango muri iyo ntara cyo kimwe no mu ntwaro basaba abubakanye ku mu mwumvikano no kubahiriza amategeko uraca mugacana yandi mu nk'uko twari twabibemereye n’umwanya mwanya wa bucana yandi y'ingaburo aho batuyagira ku kire cyangwa ubuhonge eh, ari ko ari ikiribwa kigizwe n'indemamubiri ku rugero rwa baba ibice cumi kwijana ijana umuhinga mu bijyanye n'ingaburo asigura ko umusururu ukozwe mu rucange rw'ibire n'ingano ari ingirakamaro ku mwana ahebye konka bigatuma akura neza ku bwa Gilbert nankwa hafi ngo icyo gitegwa gitunze icyunyunyu cha potasiyumu gikomeza abasoda b'umubiri bucana yandi ngaburo na Omer Nduwayo dioscoria du metorome abarundi bita ibire ubuhonge canke ibisunzu inyame mu gifaransa ni igifungurwa Kigoma tubercule mu rurimi rw'igifaransa cerera mu kuzimu Gilbert Nankwa hafi umuhinga mu bijanye n'ingaburo avuga ko ico gitegwa gifise umurandaranda ukura neza iyo urembewe nayo mu Burundi ngo hari ubwoko bubiri bw'ibire icera hamwe n'igisa n'umuhondo imbere ubuhonge ni kimwe mu bifungurwa vy'ibinyamangoma byo twokwita tubercule ubwoko dukunze kubona mu gihugu cacu cy’u Burundi n'ubuhonge amahanga buzwi ku izina rya diaspora dimetero ubumanyuye indani usanga busa n'umuhondo ubundi nabwo ukazosanga burera indani ayo moko rero ashika muri abiri niyo dukunze kubona cyane hano mu gihugu cyacu c'u Burundi nubwo bwagiye butangura kugaragara ku mugabane wa Cameroon ndetse no muri Cote d'Ivoire ku moko ashika mu munani mu gihugu cyacu c'u Burundi ubukunda kuboneka cyane no usanga indani busa n'umuhondo ndetse n'ubu usanga bwera cyane cyane rero ubu busa n'umuhondo buzwi ku izina rya diaspora dimetero turaburonka cyane kurugero rushimishije ico cisangije ugereranije n'ibindi bitegwa vy'ibinyamagoma ikirengo gitunze indema mubiri bitandukanye cyane n'ibindi bitegwa vy'ibinyamagoma nk'ibijumbu amateke canke ibiraya biri mu mugwi w'ibiribwa ntanga nguvu nkuko bisigurwa n'umushakashatsi ubuhonge rero ni igifungurwa kirumara gisanzwe gifise indema mubiri ku rugero rw'ibice icenda n'ibice bitandatu ku ijana birasanzwe turonka vyoroshe mu binyamagoma uretse muri buno buhonge bwahora bwirengagiza zahora ziboneka mu binyanteterestial gutyo ubona yuko hari ikinyamagoma kidasanzwe gifite indemamubiri ziza kwegereza izo mu binyantete ubuhanga rero kandi buratunze icyunyunyu nka calcium fer phosphore na magnesium ndetse na acide amine tutibagiwe yuko bukinga ikena ry'indemamubiri n'itakara ry’ingufu z'umubiri ku bana bakuze babugaburirwa bagira igikuriro gishemeye no mu buryo bw'ubwenge Gilbert Nankwa hafi avuga ko bivanze n’ibinyantete cyane cyane ingano ibire bivamo umusururu utuma bituma umwana akura neza ubuyi bwongewemwo ubu buhonge usanga ari ubuyi buzima mbere bukanafatana bukegerana uno mwana yakuze rero abugaburirwa aba umuntu muzima afise amagara meza atagoyagirika ushobora rero kugira ubuyi bw'ayo masaka n'ivyo bigori canke n'izo soya ariko ntiwibagire kongeramwo ubuhonge kongeramwo ibijumbu ibiraya ivyo byose birashobora gukoreshwa mu buryo bw'ubuyi kugira ngo bushobore kugira inguvu zidasanzwe umwana yakuza bwihereza ashobore kuba umwana muzima bamwe bashobora gushika aho twe tutashitse ibiro bifungura gutandukanye biriko canke bikuwe kw'ibishishwa bigatekwa canke bikotswa nk'uko vyemezwa n'umuhinga mu bijyanye n'ukuntu umuntu ashobora gutegura ubuhonge umuntu ashobora kubuhwata akabukurako ibishishwa agashobora kubuteka kugira umuntu ateka amateke canke kugira umuntu ateka ibijumbu bihwasi umuntu ashobora guca ku duharage akavyihereza umuntu ashobora kandi kubitekana amashishwa kugira umuntu ateke ibijumbu vy'amaganda canke bigategurwa mu buryo bwo kuvyo akabibotsa uburyo bwose burashoboka cyangwa umuntu akabyumisha akabanza akabikuramo amazi bikuma akabigira ifu noneho agashobora kubivanga n'ubuyi ubuyi bugizwe n'ingano hamwe n'ubuhonge ni ubuyi budasanzwe mu bijyanye no mu gukurikirana abana baba batakiri ku ibere kugira ngo abandanye bagira igikuriro atana kimwe bahacije mu magara yabo iyo biribwa ibirengo bishobora gukozwa inyama zokeje cyane cyane iy'ingurube ivoka cyangwa bikavangwa n'ibiharage iyo bitetswe arakoze omeri nduwayo dushimire n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo Gilbert nankwa hafi aha ni naho amakuru twari twabateguriye agarukiye ndabashimire ko mwayakurikiye nshimire Albert Ndwaye yari mu buhinga bw'ivyuma Arthur Kavabushi nayabashikirije ndabatumirire kumviriza amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio isanganiro murakoze mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahereye ku kinyamakuru ABP candika ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugiye kugerageza ubundi buryo bwo kugwanya malaria ubwo buryo bwerekeye ikiyago mu mihana nkuko bisigurwa muri icyo kinyamakuru na Jeremy Sindayikengera asanzwe ari mu mugambi w'igihugu wo kugwanya malaria ubwo buryo bushasha bwo kugwanya malaria buhamagarira abantu batari bake bo mu nzego zitandukanye kugira uruhare uruhara muri ico gikorwa mu gutunganya ibikorwa byose bikenewe no mu gutora inyishu zibereye ku bijanye n'amagara y'abantu ikinyamakuru ABP kirongera kikandika ko intumbero yo gukwiragiza hose ubwo buryo bushasha bwo kugwanya malaria ngo nukugira gushika mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu ntihazobe hakivugwa umuntu numwe biboneka ko yishwe na malaria ikinyamakuru net press naco candika ko hagiye kuzoja harakoreshwa ibibazo abigisha mu ntumbero yo kuraba ko ko impamyabushobozi bafise bazironse babikwiye kandi ko bafise nabo ico bungura abanyeshuri mu vyigwa vyabo nkuko vyandikwa na bagenzi bacu ba Net Press iyo ni ingingo yafashwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'indero mu Burundi hari mu nama yabereye igitega ku magenekezo ya 2025 na gatanu na na 2026 munyonyo uno mwaka turimwo inama yahuza abajejwe indero ku rwego rw'intara na komine abaserukira amasendika mu vy'indero n'abaserukira abavyeyi ico kinyamakuru gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi ku munsi ku munsi candika ko umushikiranganje François Habyarimana yasiguye ko umwigisha azoronka amanota ari musi ya 50 kwijana azoca ahabwa amahirwe yo kuronka inyigisho nkarishabwenge kandi atazoriha gutyo akazoca ashobora gukora ikindi kibazo ubugira kabiri ariko abatazogira amahigwe yo kuronka amanota mirongo itanu mu kibazo cya kabiri ngo bazoca n'abandi badafise akazi kandi nabo nyene bazobanza gukoreshwa ikibazo ngo n'abayobozi b'amashure bazokora ibyo bibazo nk'abigisha nk'uko bibandanya byandikwa na net press aho giheza kivuga ko umushikiranganje w'indero yamenyesheje ko ico ari cavuye mu mwiherero wa leta y'u Burundi kandi ko ari ntabanduka amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru mbe iyo amazu yubatswe hirya no hino ahatari kuriwe n'amategeko ikosa rigwa kuri inde icyo ni ikibazo bibaza bagenzi bacu mu kinyamakuru iwacu bibutsa ko haciye amezi hariko harabomogwa amazu yose yubatse mu bibanza atari byo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba mu ntango yari yasiguye ko hazobomogwa amazu yarenze ku metero zitandatu y'amabarabara makuru makuru hamwe no mu makartie yatunganijwe imbere yo kubakwamwo mu gisagara ca Bujumbura banyene mwe nayo mazu bamwe bamwe bahisemwo kwibomorera ku gushaka kwabo kugira ngo bashobore kugumya ibikoresho bimwe bimwe vyoko abononekara atari bo bibomoreye abandi nabo baravyanse canke naho nta nguvu baronse zo kubahuka kubomora amazu babiriye icyuya cyinshi mu kurondera uburyo bw'amafaranga yo kubaka gutyo rero bikaba nka munda abahinga mu bijanye n'inyifato z'abantu babwiye bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu ko batinya ko ivyo bintu bizosiga ingaruka nyinshi ku bantu bakanahahamuka mu kinyamakuru iwacu baca ibyo babwiwe n'umuhinga mu bijyanye no gutegura ibisagara yabishyuye ko ibyatumye abantu bubaka mu bibanza bitemewe n'amategeko ari ukutubaha kw'abantu bamwe bamwe ukuntu abategetsi bagiye baratanga ibibanza batisunze igicapo cyerekana ingene igisagara kizogenda kirubakwa ukutamenyekanisha bikwiye itegeko rijyanye n'iby'inyubako mu bisagara n'ibindi byinshi uwanditse ijambo ry'intangamarara mu kinyamakuru iwacu aca rero yishyura ko amakosa ari kuri bose burundiye ko naco candika kuri ya nama yahuze incabwenge z'abarundi iheruka kubera ibujumbura kubijanye n'iterambere kandi ngo ryahereje kumwizero Ico kinyamakuru kigaruka mu ncamake ku byashikirijwe muri iyo nama haba ku bijanye n'uburimyi ubutare n'agataka inyubako indero ukutunganya ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga yaba y'agaciro canke iry'uburundi intwari bereye n'ibindi ku bw'ico kinyamakuru citaho ibijanye n'ubutunzi n'imibano iyo nama nama yerekanye ko leta y'u Burundi ishaka cyane ihinduka mu bijyanye n'iterambere no mu by'ubutunzi ariko bamwe babona ko byiza imvugo yojana n'ingiro ahandi ho ngo inguvu zizoba zabaye imfagusa turabashimiye mwese mwariko muratwumviriza nino ngaha duce turangiriza ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi iheze mwayateguriwe na medar niyo nkuru fatikanije na mugenzanje Lidia Gahimbare nimugire ibihe byiza naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru